paldies Dievam, ka, ka tu vari atgriezties mājās, ka ir cilvēki, kas tev gaida. Un, jā. Paldies arī par to, ka mēs varam šeit atgriezties un viens otru redzēt un redzēt to, ka Dievs joprojām ir dzīvs. Kāda kā tumsā, bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Kāda kā tumsā, bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis tas kungs ir mana pestīšana, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš atklāj mani jaunā dienā. Viņš man pasargā. Atver kungs manu sirdī, atdarī acis man kungs, ļauj redzēt tevi, ļauj redzēt ticībā, gaismā tavā godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdāj. Tavs viss goda un visas slavas cienīgs. Es vienīgi Tu, Tēvs, Tev slavēju un pateicos. Un tiešām paldies, ka Tavā tuvumā ir viss, ir prieks, ir miers, Tēvs. Un, nu jā, paldies, Tēvs, par Tavu žēlastību, kungs, ka mēs varam celties no rīta jaunai dienai. Paldies par tavu spēku, ko tu dod, ka mums nav jāiet savā spēkā. Tiešām tik daudz lietas, par ko tev pateikties, tēvs. Un, Jā, kungs, grib dzīvot katru dienu, Dievs, ar pateicīgu sirdi, kungs. Arī tad, kad ir grūtāk, Tēvs, bet paldies, ka ar Tevi kopā ir labi, Tēvs. Paldies par to, kungs. Slāvu tiešām, slāvu Tev, kungs. Amen. Žēlastībā atpestīts, asinīs es nomazgāju pazīstu nu savu kungu es. Viņa spēkā un asinīs es nomazgās, pazīstu nu savu kungu es. Viņa spēkā uzcēlies, dzīvoju līdz ar Tevi, Jēzu, esam uzmodināti, ka mēs varam dzīvot tajā pašā visvaranības spēkā, kungs. Dievs, paldies Tev. Paldies par Tavu žālstību, kungs, ko Tu esi atklājis savā dēlā, Jēzu Kristu, mūsu glābējā. Kungs, ka Tu mums esi atklājies, ka Tu mums esi atzins, Dievs. Tās, ka Tu mums esi rādījis šo ceļu, patiesību un dzīvību, kungs, pa ko mums būs staigāt un līdz galam debes tēvs. Paldies Tev, mēs Tev slavējam Tās. Mēs Tev visu godu pienesam, kungs. Dabas Tēvs, jo Tu, kungs, esi mūs izrāvstās no, val, no nāves valstības tās, no nāves, kungs, no grēka varas. Dievs, Tu mūs esi pārcēls. Kungs, Tu mūs esi atjaunojis. Tu Tēvs esi mums ļaus piedzimt no augšas, kungs. Tu mums esi ļaus atzīt, kungs, Tevi. Dievs, paldies Tev. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs. Tu esi bijājams, Dievs. Tu esi varens, Dievs. Varens Tēvs, Tu esi. Dievs, tiešām, ka ikviena mēl, ikviena mēl atzīsies Tev. Un ikviena mēl apliecinās, ka Tu esi Dievs pār visam. Un ikviena ceļa Tās locīsies Tavā priekšā. Debes Tēvs, Kungs, jo Tev pieder visa vārtās, jo Tev pieder visa teikšana, visas gods Tēvs. Kungs, Tu esi sākums, Tu esi nobeigums, debes Tēvs. Paldies Tev. Kungs, un mēs arī šodien apliecinām, Dievs, ka Tu esi kungs pār visiem, ka Tavs vārds ir pār visiem vārdiem Jēzu glābēji. Slāv Tev pateicību. Paldies, ka bez Tevis mums ne, nekā arī nav. Kungs, bez Tevis vispārējais ir niecība, niecība, Dievs. Paldies Tev. Tās slāv Tev. Jēzus Tev. Ir labi tuvoties eh, Dievam, ir labi būt viņa klātbūtnē. Piekrītat, vienmēr tas ir labi. Un uh, es tā no sirds izbaudu, ka, ka mēs varam vienkārši slavēt viņu, ka mēs varam pateikt viņam visu, ko mēs, ko mēs vēlamies, kas mums ir sirds ir. Un, un, un mēs to izsakām, un mēs ticam, ka Dievs dzird, jo Viņš saka, ka Viņš uzklaus mūsu lūkšanas un ka Viņš tās atbild. Un, um, un mums katram ir sava liecība par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Un um, mēs esam pārliecināti un dzīvojam ar to ticību, ka Dievs vēl darīs brīnišķīgas lietas arī nākotnē. Tā ir. Piekritat, jā? Ja? Un šodien eh, mēs izlasīsim sākumā divus pāntus. Un pirmais ir psalms 92 un otrais pāns. Un Efeziešiem 5.20. Tātad eh, psalms 92, 2 un Efeziešiem 20. pāns. Labi, man Roberta palīdzēs vairāk šodien nekā parasti. <laughs> Tātad psalms 92, 2 skan šādi. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visu augstākais. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visu augstākais. Un Efeziešiem 5, 20 skan šādi. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Un arī šodienas uh, vēsts ir par pateicību. Par pateicību, kuru bieži vien mēs uh, varbūt nenovērtējam līdz galam. Bet pateicību, uh, kuru pienāks Dievam, uh, kur pienāks Dievam no mums ikviena. Un droši vien tas būtiskākais jautājums, kāpēc mums jāpasakās? Ko, uz ko norāda šī pateikšanās? Vai Kas tas ir, ka mums viņa ir vai kad mums viņas nav? Un eh, pats svarīgākais, kāpēc mums ir jādomā atkal un atkal par to, cik pateicīgi mēs esam, ir tas, ka šī pateicība norāda, vai mēs dzīvojam Dieva žēlstībā. Vai mēs atzīstam un pieņemam, ka Dieva žēlstība ir tā, kas mums katru dienu tiek dota, ar ko mēs dzīvojam, ar ko mēs ceļamies, ar ko mēs ejam gulēt. Ja mēs esam pateicīgi, mēs sapratīsim, ka tā ir Dieva žēlstība. Jo Dievs savā vārdā saka, ka ne mēs paši no savas gribēšanas vai skriešanas. Dieva vārds jau saka, ka, ka mums visas lietas ir dotas. Ne mēs paši esam kaut ko panākuši savā spēkā un ar to varētu lepoties, bet tā ir Dieva žēlstība, kas mums ir dot. Un tāpēc pateicība vienmēr ir vietā. Dievs arī saka, lai mēs nākam pie viņa ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Šodien uzsvars ir noteikti mums visiem pārdomāt par to, cik mēs esam pateicīgi Dievam par to, kas viņš ir, kāds viņš ir, ko viņš dara mūsu dzīvēs, ko viņš jau ir izdarījis. Un eh, mums jā, arī atgādina psalms 103. Turpatās, ja mēs pašķiram nedaudz uz priekšu, tās 103. psalmu mēs kopā atšķiram. Un tur atkal un atkal atkārtojas vārdi, un es nolasīšu kāds pāns. Teici, teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu – Teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un ziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātiem. Viņš mūzumu atklāja savus ceļus un rāda Izraela bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlstībā. Atkal un atkal teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labi darīs. Mēs ceļamies ar Dievu žēlstību, mēs dzīvojam ar viņu un mēs ejam arī gulēt ar viņu. Un naktī, pat naktī tas kungs ir nomodā par mums un viņa žēlstība ir. Un arī par to mēs varam pateikties Dievam. Tātad šodien mēs pasakamies Dievam. Un jautājums ir tad, kā pateikties Dievam. Kā var pateikties Dievam? Jūs varat pieminēt kādus piemērus. Kā var pateikties Dievam? Tie veidi, kā mēs pasakamies Dievam. Mēs šodien jau pateicāmies ar vairākiem veidiem. Tātad viens slavējot, slavējot ir viens no veidiem, noteikti slavējot. Vēl kāds veids. Lūdzot, lūkšanās mēs pateica, pasakamies Dievam. Kā vēl? paklausot. Ar paklausību mēs parādām savu sirds attieksmi. Un es domāju, ka šeit ir noteikti ļoti viens no pašiem pirmajiem. Ko, kas mums ir jāatcerās? Kad Dievs sagaida, ka mēs pateicamies no sirds. No sirds, jo sird, Dievs uzlūko sirdi. Viņš neuzlūko ārien. Dievs uzlūko sirdi. Tāpēc ik viena pateicība, kur ir no sirds, viņam ir patīkama. Viņš pieņem mūsu pateicību, viņš sagaida to. Un mums ir jābūt pateicīgiem no sirds. Jo mēs zinām, ka cilvēku acīs mēs varam dažādi. Mēs uzvalkam masku kaut vai, ja gribam, un mēs arī varam pateikties. Bet Dievs uzlūko mūsu sirdi, un viņš redz, ar kādu mums sirdi mēs nākam pie viņa. Tāpēc tas pirmais svarīgākais, kā, mē, kā mums pateikties Dievam, ir no sirds. Ja? Tātad no sirds. Otrs, jā, vēl viens no ir ar dziesmām. Psalmi, piemēram, psalmi ir patiesībā ļoti bagāti ar pateicībām Dievam, ar visdažādākiem veidiem. Ar dziesmām, ar dejām, ar, ar instrumentiem. Ja mēs pieminam, tātad viens bija dziesmas, otrs ir dažādi instrumenti, kas tiek pieminēti. Ar to arī mēs pateicamies Dievam. Un lielā draudzē. Jā, tas varbūt ir vairāk kurā vietā, bet mēs teicam to kungu, mēs pateicamies lielā draudzē. Lielu ļaužu pulku priekšā mēs pateicamies tam kungam. Tai pateicībai ir jānāk ārā no pavisām vilēm. Jā, mums ir jādzīvo patiesībā ar to pateicību. Pateicība norāda, ka mēs atzīstam Dievu žēlstību. Ja mēs esam pateicīgi, mēs saprotam, Dieva žēlstība ir pār mums. Un mēs to pieņemam, un mēs to vēlamies, un mēs ar to dzīvojam. Tā tad pateicība. Vēl viena lieta, ko es atrodu – ko mēs visi īstenībā atrodam, kad mēs lasām Dievu vārdu, ir pateikties Dievam, izlasīsim kopā. 109. psalms, 30. Pa... Ā, es attenēs, jā? Jā, 109. psalms, 30. pants. Jā, atveram tā. 130, 109, 30. Un tur ir tāda lieta pieminēt, kā, kā pateikties. Bet es skaļi pateikšos tam kungam. No visas sirds ar savu muti un slavēšu viņu lielā pulkā. Man pašam ir bijis kādreiz par tādu, nu teiksim, gan tā kā piedaudzība, jā, agrāk, eh, kad ir būts kādās draudzēs, tu ieeji un cilvēki vāk, liedz un pat, un skaļi ir ļoti, un, un dzied, un cits dejo, un cits, un, eh, liekas, ka klaigā vienkārši tāds, nu, skaļš, tas viss ir skaļi, un liekas, kāpēc tu kliedz? Bet patiesībā, ja mēs lasam Dievu vārdu, Dievs saka skaļi, Un skaļi jau patiesībā parāda mūsu arī tādu sirds stāvokli. Tās ir emocijas. Mēs esam ar emocijām radīti eh, nu, tik vien dažādi. Un tāpēc, ja kāds blakus mums vai kādā draudzē mēs dzirdam, kāds vienkārši no viss sirds, Dievs slāva tev, paldies. Nu, es jau tagad ļoti pieklusināju droši vien es, jo vienkārši Rūbens guļ. Eh, bet patiesībā eh, skaļi nav slikti. Ja mēs eh, zinām, ka Dievs eh, pieņem tādu pateicību, kas ir skaļa, tad lai tas mums nav par piedaudzību, ja kāds mums blakus skaļi pateicās Dievam. Jo viņš to no sirds tā padara. Viņš to dara priecīgs un varbūt kāds arī tajā savā bēdā vai sāpē sauc uz Dievu. Mēs zinām, ka tāpatās cilvēki ir saukuši uz Dievu. Viņi kliedz uz Dievu, viņi bļauj uz Dievu. Kurš no jums ir skaļi runājis uz Dievu? <laughs> Esat kāds skaļi runājis? Dievs, kāpēc? Vai Dievs, paldies Tev! Ir taču tā bijis. Pateicība Dievam. Skaļi pateikties, skaļi lūgt Dievu. Tas ir ok. Arī šeit, ka mēs nākam kopā, arī šodien, arī iepriekš kādās reizēs, ka mēs paceļam savus balss, mēs droši drīkstam to darīt. Skaļi pateikties, skaļi lūgt, skaļi slavēt. Mēs to drīkstam. Nav jābaidās pa toņiem, ne pa toņiem. Ja? Tā kā viss, es domāju, Dievs to sagaida, kam tas ir viss ļoti ok. Okay. Un tātad Efeziešiem 5.20 bija jau vienmēr un par visu pateikties. Un tas pats arī Tesalonitiešiem 5.18. Es vienkārši pieminu kādas rakstījies, lai jūs varat pārliecināties, ja jau Dieva vārds mūs saka, pārbaudiet visu, pārbaudiet visu, kas labs, kas ir patiesība, to arī paturiet, jo tas ir Dieva vārds. Ja? Un uh, vēl bija par šiem Tesalonikas jūdiem, ja? ka tie bija tie, kur meklēja rakstos, vai tiešām tas tā esot. Tad, tad arī šodien, lai, ne, lai mēs saprastu, kas ir patiesa un kas nē, salīdzināsim vienmēr visu ar Dievu vārdu. Un tad ir šis pretējais, mēs nonākam pie nepateicības. Kas tad ir šī nepateicība? Un nepateicība, brūtībā, tas šis pretstats, šis pretstats un šī pretējā sirds attieksme pateicībai. Un uh, līdz ar nepateicību ienāk dažādas um, negācijas cilvēku dzīvē. Nu, cilvēks ir patiesībā pat redzams. Man liekas, sejā ir rakstīts, ka cilvēks ir pateicīgs un ka viņš ir nepateicīgs. Ja? Jo tas nomāca cilvēku, tas nu, sarūktina sirdi, tas um, ir dzirdams viņa valodā. Tāda nepateicība, tāds rūgtums, tād, nu, pat, tas nav, šis stāvoklis mums nav paredzēts. Bet mēs tajā nonākam. Atkal un atkal mēs nonākam viņā. Nu, un, uh, bet nepateicība, tā tad nepateicība. Uh, man liekas, uh, Kasparam Dimitram bija interesanta tā dziesma arī par to, kad notiek dažādas lietas mums dzīvē, tas ir tāpēc, ka Dievam tu neesi teicis paldies. Esat dzirdējuši tādu dziesmu? Nē, esmu dzirdējuši. Esat, Kristīna vismaz ir, Mārtiņš ir. Uh, es domāju, ka es aizšau galīgi garām. Bet ir tā dziesma un ļoti zīmīga. Viņa tā drūma, viņa kas par Dimitris jau vispār tās dziesmas ilgi nevar laikam klausīties. Dziļi vārdi, bet tā, kad tu tā ieklausies, ļoti var, nu tā, es neteikšu kā. Bet um, arī šī dziesma bija par to, ka tu neesi Dievam pateicis paldies. Dažādas lietas notiek tavā dzīvē, iespējams, tāpēc, ka tu nenovērtēsi šo Dievu žēlstību un nesaki Dievam, paldies, Dievs, paldies, Dievs, es novērtēju. Tātad, kādu piemēru no Bībeles mēs zinām Izraels. Dievs savu tautu izved no Ēģiptes ar vāru, ar zīmēm un brīnumiem izved ārā. Un kas notika? Izraels sāk kurnēt, sāk čīkstēt par visu. Mums te nav gaļa, mums te nav ko ēst, kur ir ūdens, Viņi nu pat tika izglābti no verdzības. 400 gadus viņi vergoja, un tagad viņi iziet brīvībā. Viņi, protams, iet ticībā, kaut arī priekšā ir uguns staps, mākons pat dienu, uguns staps naktī. Tā ir nepateicība par to, kas jau ir bijis. Mēs arī šodien esam katrs te, un mums ir pagātne, mums ir vēsture līdz šim brīdim, ko mēs esam dzīvojuši, un arī mums ir iespēja būt nepateicīgiem, un ir iespēja būt pateicīgiem. Ir iespēja pateikties par to, ko Dievs jau ir darījis. Jā. Tāpat šie desmit spitālīgie jaunā derībā mēs lasām. Visi viņi nāca pa gabalā sauc, mēstar palīdz mums. Jēzus saka, ejiet, rādieties priesteriem, viss kārtībā. Un viņi aiziet un visi kļūst pa ceļam veseli, un viens atnāk apakaļ un pasakās. Viens tikai atnāk un pasakās. Tāpēc šis nepateicīgais kalps Mateja evaņģēlē 18. nodaļā, viņam tiek atlaist desmit tūkstoši parāds, un viņš iziet uz ielas un savu draugu uz links aiz kaklu, atdod, ko es parādā. Viņš nav pateicīgs. Pēc tam šis kungs pāicina viņu apakaļ. Tu nepateicīgais kalps, tik daudz es tev atlaidu. Arī mums šodien patiesībā nu, nav neviens nulle iemeslu, lai būtu nepateicīgiem. Un mums ir kaut vai viens, bet pats svarīgais iemesls, lai būtu pateicīgiem par visu, un tā ir mūsu glābšana. Jēzu Kristu, mūsu pestīšana. Nav neviens iemesls, lai mēs uz savu tuvāko vai kādu situāciju paņemtu tā, ka mūsos ienāk rūgtums, aizvainojums, dusmas, bet mums ir par ko pateikties. Un Dieva vārds jau mūs brīdina. Dieva vārds mūs brīdina atkal un atkal, kad 2. Timotejam 3, 2, 3, 1, 2, 2. Timotejam 3. nodaļa, 1. 2. pāns ir par to, ka pēdējās dienās cilvēki būs nepateicīgi. Ja? 2. Timotejam 3, 1, 2, 3. nodaļa 1, 2, kad cilvēki pēdējās dienās būs nepateicīgi. Un par to laiku satvēršo romiešiem tā tad ir mums, jā. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki un nākamais pants. Jo cilvēki būs patmīlīgi, mans, kā arī lielīgi, augstvāki zaimotāji, nepaklausīgi, vecāki, nepateicīgi, neganti un uzskaitīts vēl un vēl. Un šī nepateicība ir arī starp tām. Un romiešiem 1.21, jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies. Bet mēs arī šodien zinām Dievu. Un mums šodien ir iespēja pateikties par daudz ko. Un mums visiem būs iespēja pateikties par daudz ko. Tāpēc, um, jā, ir ko novērtēt. Romiešiem 1, 21. Jo daudz lietas līdz ar nepateicību ir mūsu dzīvē, kurām nevajadzētu tur būt ar to, ka mēs paliekam nepateicībā, mūsu dzīvē ienāk daudz lietas, kurām tur tiešām nav vietas. Un savukārt ir daudz lietas mūsu dzīvē, kurām sen jau vajadzēja būt, bet viņas nav tur, jo iespējams trūkst šī pateicība. Es zinu no eh, tā, tāda liecība no manis, kad arī ir bijis brīdis iepriekš, kad ir vienkārši draņķīgi. Nu, tu, tu ne, neko vairs nevēlies. Tu vienkārši dzīvo nekā vairs. Tu zini, kas ir varbūt labs un kas ir slikts. Un tad pienāk tas brīdis, kad ir iespēja izdarīt izvēli. Mums te arī draudzē visu laiku viena māsa arī ļoti atgādina par to, ka jāizdara izvēle tajā, ko tu dari. Un pareizi jau arī ir. Un šajā brīdī man arī bija iespēja izvēlēties. Es zināju, ka nāk Dievu priekšā ar pateicību. Tas, ka es zinu, nevienmēr man palīdz to izdarīt. Uh, Bet tad, kad es sāku, izdarīšu izvēlu nedaudz paklausīt un sāku pateikties Dievam, Dievs, paldies par šo dienu. Paldies, ka es esmu dzīvs, paldies, ka man ir kāja, kājās kurpes un es esmu apģērbies, ka es šodien esmu paēdz. Dievs, paldies, ka man ir ģimene, paldies, ka mums, ka es varu būt tur daļa un, uh, Paldies Dievam, ka man ir bērni, paldies Dievam, ka man ir tas, paldies Dievam, ka man ir tas. Un, un ziniet, tas ritenis tā sāk iekustināts, ka tu sāc saprast, Dievs, man ir tik daudz. Tā tava žēlstība ir pārklājusi patiesībā ikvienu no manas dzīves sfērām. Un tad, kad tu sāc ar pateicību nākt Dievu priekšā, tas izmaina visu situāciju. Tas izmaina visu tavu ikdienu. Tas izmaina pat visu tālāk nākotni. Nāk Dievu priekšā ar pateicību. Un par ko? Pateikties tā tad, mēs jau iesākām runāt daudz par ko. Viena no lietām, vēl kāda no lietām ir, ka mēs paskatāmies viens par otru. Dievs mūs iedrošina arī savu vārdā, un tas ir Efeziešiem 1, 15 līdz 16, pateikties vienam par otru. Efeziešiem 1, 15, 16 un 2. tesaloniķiešiem 2, 13 ir par to, kad, kad nāk Dievu priekšā, ka mēs nākam Dievu priekšā lūkšanās, ka mēs pateicamies par brāļiem māsām ka mēs pateicamies par draudz, ka mēs pasakamies par līdzcilvēkiem, ka mēs pasakamies par vecākiem, ka mēs pasakamies par cilvēkiem, kas mums ir blakus. Dievs saka pateikties arī par šīm lietām. Un eh, tāpat tās 139. psalms, mēs jau viņu daudz tā padroši un zinām, un viņš skan nu, tikai kā daļa. Par sevi, ka mēs pateicamies, ka mēs esam tik brīnišķi radīti. Ka Dievs mūs ir radījis tik brīnišķīgs, ka mēs pasakāmies arī par sevi. Jo daudz mēs atstājam novārtā patiesībā sev. Kad mēs prasām, par ko tu lūdz? Es lūdzu par, par to, par to lietu, par tām situācijām, par darbu, par draudzi, par visu kaut ko. Un kad cilvēki man pajautā, tu lūdz par sevi? Vai tu lūdz par sevi? Vai tu pateicies Dievam par sevi? Un tad nē, Patiesībā viena daļa cilvēku nemaz neuzdrošinās, jo viņi varbūt to domā, ka, tas, ka viņi nav cienīgi vai, vai ka tas nav pareizi. Bet patiesībā Dievs mums saka arī par to pateikties. Mēs lasām Dievu vārdā, ka Dievu vīri, sievas, viņi pasakās, viņi lūdz arī par sevi, ka, lai Dievs palīdz visās lietās, lai Dievs ir klātesošs. kā lai mēs iemantojam šo pateicības sirdi. Kā lai mēs dzīvojam tajā stāvoklī? Kā lai mēs dzīvojam nepārtraukti, esot pateicībā, jo tas ir tas veids, kā Dievs vēlas, lai mēs dzīvojam. Nepārtraukti, esiet pateicīgi par visu, vienmēr un par visu. Kā lai mēs to iegūstam? Un tas ceļš droši vien ir šīs attiecības ar Dievu, kuras ir balstīts arī svētajos rakstos. Dievs mūs iedrošina dienām un naktīm pārdomāt viņu vārdu. Ja mēs dienām un naktīm pārdomāsim Dievu vārdu, Tas nozīmē lasīt arī viņu un nepalikt tikai tajā, ko mēs agrāk esam kaut kad lasījuši. Tad nepārtraukt mūsu, mūsu acu priekšā, mūsu ikdienā būs Dieva vārds. Ja mēs dienām un naktīm par to domāsim. Un tur mēs neizbēgsim no šīs pateicības, no šīs novērtēšanas, no šīs Dieva varanības apziņas, no tā, cik varens un milzīgs ir Dievs. Mm, man, jā, trūkst vārdu kādā brīdī, kad domā, Dievs, tu tiešām pie ikviena no mums piestājies, ikviena no mums. Ik, mēs esam tik daudz, un Dievs katru no mums uzmeklē. Viņš pie katra no mums atnāk. Viņš no katra no mums uzklaus. Dievs ir milzīgs, Dievs ir varans Dievs. Viņam pienāks visa pateicība. Amen. Um, šis būs arī ļoti praktisks dievkalpojums. Jo mēs sadalīsimies tagad pa grupām, un es vēlos, ka mēs nelūdzam, bet ka mēs pateicamies. Lūkšana, mēs zinām, ka mēs lūdzam un ka ir vajadzīga lūkšana. Bet tad, kad mēs ieklausamies, esam kādreiz, es noteikti esmu ieklausījies, kad cilvēki man blakus, viņi lūdz. Nu, ne jau tā kā no malas, es vienkārši stāvu un klausos, bet eh, piedaloties lūkšanās, mēs piefiksējam, kas, kas blakus cilvēkam ir svarīgs, par ko viņš vispār pateicis. Jo, iespējams, es nekad savā dzīvē neesmu iedomājies nemaz, par tādu lietu pateikties, mēs pieņemam daudz kaut kā pašsaprotam. Vienkārši viss ir pašsaprotam. Tas, ka es piecēlos, ir pašsaprotams. Tas, ka es elpoju, viss ir kārtībā. Tā tam jābūt, ir savādāk nevar. Bet tā ir Dieva žēlstība. Un mums ir par ko pateikties. Un es vēlētos, ka mēs varētu sadalīties par kādiem trīs, četriem cilvēkiem. Un viens varētu būt jūras, ap ko varētu apiet, ja kādi trīs, četri cilvēki. Tad Silārds varētu veltiņu, un arī ap viņu, ja, Sandrs varbūt un, un uh, Ričards. Uh, Jā, Mārtiņš arī jā, ar Kristīnu un Ivaru un šeit ap Sarmītu un Karīnu. Un šeit arī jūs. Un aizmugurē, ja, ja jums arī izdodās, Nika, arī sasēžamies kopā. Droši sagriežam krēslus un pasakamies Dievam. Vienkārši pasakamies. Uzskaitam tās, tās lietas, tās svētības, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, ko viņš ir paredzējis, varbūt jūs zinat. Droši ejam kopā, Mārtiņa pieejam klāt. Mārtiņa griezīt arī, ja tur vēl pieejam klāt. Nu, tiešām pasakamies. Ivetiņ, varbūt tu varētu aiziet arī pie Jura un vīriem, ja? Paldies. Jā, jā, tieši tā. Sasežamies kopā, izsakam to pateicību, kas mums ir. Mums ir tik daudz par ko pateikties. Piekrītat? Tad, kad, tad, kad mēs sākam uzskaitīt, par ko mums ir ko pateikties, mēs novērtēsim Dievu žālstību vairāk un vairāk. Jo mēs sapratīsim, cik liela tā ir dāvana. Tā kā pateiksimies Dievam.